Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi edhe sonte në takimin e radhës në këtë ligjërat dhe në ciklin e temës mbikëqyrja hyjnore, ku jemi duke përzgjedhur ajete që kanë zbrit si shkak i ndonjë ngjarje të caktuar që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në takimin e kaluar kemi përmendur një ngjarje që ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam ku një grup i elitarëve arab të asaj kohe kërkuan nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një kërkesë që realisht nuk ishte humane, nuk ishte kërkesë njerëzore. Dhe kushtzuan pasimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe ndejën me të që ai t'i përjashton disa njerëz nga ndejat e tij. Njerëz të varfër, njerëz të pakrah, njerëz domthonë që nuk kishin ë pasuri, nuk kishin pozitë, ata do të thotë të largohen nga ndejat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nëse pejgamberi don me nejt me këta elitarët. Dhe kemi thënë se me nejtë me njerëz që kanë ndikim shoqëri, njerëz të pasur, njerëz që kanë autoritet, njerëz që kanë pozita, nuk ka në vetvete, në esencë nuk ka diçka të keqe. Mirëpo duhet me pas kujdes që kjo aspekt që ata e gëzojnë, pasuria ose pozita, mos të ndikon negativisht tek ai që rrin me ta. Në kuptim të asaj që do të thotë mos të shtohet lakmia, mos të rënohen parimet, rregullat, udhëzimet, mos të jetë do të thotë ndeja në në në llogari të të tjerëve që të përjashtohen nga ndejat, mos të kemi kohë për të tjerët e kështu me radhë. Mos të jetë thjesht një lloj servilizmi. Kjo është problematika. Mos të jetë një lloj përfitimi material vetëm. Mirëpo me nejt me ta për me i këshillu, për me i udhëzu, për me i nxit me bo mirë meqë ata kanë mundësi, padyshim se është e kërkuar dhe e favorshme. Mirëpo, padyshim se me nejt vetëm, do të thotë për ndaj sa për përfitu prej tyre në kuptim material nga ë të mirat që ua ka dhënë Zoti xhel-le ue ala, vetëm kaq do të thotë nuk është e sinqertë, nuk është e mirë. Sado qoftë nuk është kjo tema jonë. Mirëpo pejgamberi sa sa nuk e kishte me nejt me ta për shkak të kësaj që përmendëm, që është problematike. Nuk e synonte pasurinë e tyre pejgamberi sa, as autoritetin. Mirpo lakmonte pejgamberi që ata të udhëzohen e pastaj që me udhëzimin e tyre edhe të udhëzohen shumë njerëz tjerë, ngase ata kishin autoritet, ata kishin ndikim dhe me udhëzimin e tyre do të hapej rruga për udhëzimin e shumë njerëzve tjerë. Dhe krahas kësaj me udhëzimin e tyre do të do të uleshin gjakrat, tensionet, konfliktet mes njerëzve, meqë këta ishin ata që dhe nxitnin këtë dhe pagunin për këtë dhe financonin betejat dhe armiqësinë kundër pejgamberit sallallahu sallam. Do thot, ishte interes i madhë që këta m'u udhëzu. Mirëpo po, meqë kusht i tyre ishte, kusht që dëmtonte të tjerët, Allah nuk e lejoi pejgamberin sallallahu sallam që të pranonte këtë kushtëzim. Andaj Allahu tha: "Wala tatrudi alladhina", ti mos i dëbo ata që e lutin Allahun xhallahu ala dhe adhurojnë mëngjes dhe mbrëmje, dhe janë të sinqertë, dhe janë të përkushtuar, ata mos i dëbo ti. Nëse këta duan me ardh, janë mirë se ardhur. Mirëpo jo me këto kushte. Ngase në këtë rast ata realisht ë ë shpërfaqin një mentalitet të gabuar që nuk duhet ta lejojmë. Ai është mentaliteti i privilegjeve të pamerituara. A njeriu mendon se në qoftë se ka pasuri ose ka pozitë, vetëm me kaq, o pavarësisht se çfarë njeri është, pavarësisht se si e fiton atë pasuri, si e shfrytëzon atë pasuri, s'ka më rëndësi për të. Ka pare, duhet t'i çohet në këmbë xhemati. Jo, kjo nuk është domethënë e udhës, as nuk është padyshim e pranueshme. Ose të mendon se gjithmonë ka drejt ai, veç pse ka pare. Gjithmonë e ka mirë veç pse ka pozitë. Jo, nuk është asgjë e drejtë. Ne kemi sqaruar këtë mentalitet në takimin e kaluar dhe kemi emërtuar privilegjet e pamerituara. Po nuk i meriton. Duhet diçka shumë më tepër se kaq me bo për me meritu pastaj një lloj respekti më të madh. Po nëse njeri ka para, dhe ato i shpenzon në rrugë të Allahut xhallahu ala, ndihmon fukarat, ndihmon të tjerët dhe nuk kërkon nga të tjerët, domthon falënderim mirënjohje, është njeri njeri modest e kqyr punën e vet. E ky meriton respekt të theksuar. Ky meriton me të vërtetë me ia lshu rrugën e me ulë, ka se nuk e bën këtë për këtë çështje, por ne si një lloj mirënjohje dhe një lloj një lloj domthon a a a a kthimi të mirës me të mirë respektojmë. Në këtë rast po, Por jo kur ai don me arrogancë, me mendjemadhësi, me përbuzje mi fitu këto, këtë rast është e pamerituar. Dhe të nderuar vëllezër e motra, të kesh privilegje nuk është e keqe, por duhet të meritohen ato privilegje. Në anë tjetër, ka privilegje që njerëzit i lakmojnë këtë dunjo, Për shembull, privilegji që të jesh i pari në një vend, privilegji që të kesh autoritet, privilegji që për shembull të kesh mundësi me udhëtu në klasë të parë në domthon mjete transportuese luksoze e kështu me radhë, privilegje materialiste. Dhe privilegje domthon të përkohshme. Njerëzve kryesisht këto u bën përshtypje. Dhe mendoj që kjo është e gabuar. Nga se privilegjet e tilla janë me karakter formal dhe janë me karakter të përkohshëm. Formal do thotë vetëm ana për materiale, nuk nuk nuk ka shpirtënore, nuk ka njerëzore në to. Dhe zakonisht, zakonisht ë ë ë për për t'i gëzu këto privilegje, duhet dikon me shkel ashtu, duhet dikon me nënçmu, duhet dikon me përbuz, zakonisht, ka përjashtime, po zakonisht. Prandaj këto privilegje, edhe, edhe në qoftë se janë të merituara mbi bazën e një diçkafit në këtë dunja, realisht në qoftë se vetëm ka që janë formale dhe ka që janë të përkohshme, nuk na bëjnë nder. Nuk na bëjnë nder, nuk duhet ato t'i lakmojmë. Privilegjet e këtilla zakonisht përfundojnë me arsyen e tyne. Në nëse arsyeja e privilegjeve të caktuara dhe epërsisë caktuar ndaj dikujt, apo, është pasuria. Nëse ajo shkon, njeri mo s'e këqyr dhe s'flasin me të mo. Nuk duhet ky privilegj që është i kushtëzuar me aspektin material, ngase është interes, interes i përkohshëm dhe interes i ulët. Apo për shembull, dikush respektohet veç sa është në pozitë, është kryeministër, është kryetar, është drejtor, është shef, është ministër, diçka dhe njerëzit e respektojnë, si s'ka pozitë, kush s'e këqyr mo. Nuk është kjo, nuk është kjo privilegj që të bën nder, ka disa privilegje që janë përhershme, janë stabile, nuk largohen kurrë, dhe nuk janë formale, por janë sinqerta, janë vërteta, janë reale ato që neve na duhen. Dhe meqë jemi te këto privilegjet, unë dua sonte të flas për disa që ato na duhen. Të kuptojmë bazën mbi cilën fiton ato privilegje, domethënë janë me meritë, dhe janë ato që na duhen. A se privilegjet mund të jenë të pamerituara dhe mund të jenë të merituara. Të merituara mund të jenë ato të cilat, Na duhen edhe ato të cilat nuk na bëjnë nder shumë. Ngase ato privilegje që nuk na bëjnë nder, sikur që përmenda si pasojë e pasurisë, pozitës e kështu me radhë, janë privilegje kryesisht që i gëzojmë përmes dyfytyrësisë së dikujt. Do ata të tjerë na trajtojnë me dyfytyrësi që ne të gëzojmë këto privilegje. Dhe kjo nuk është diçka që na bën nder neve si njerëz. Por duhet të jetë privilegj i cili me të vërtetë ndërtohet mbi bazën e së, e, e, e fuqishme, qëndrueshme, është privilegj me të vërtetë që të bën nder vazhdimisht i sinqert dhe i vërtet. E për qenë kështu të nderuar, un kam vendosur që të përmendi sot privilegj që dalin nga dy nga një nga një dua të them, një nga një deklaratë madhështore. Dhe që mbi bazën e kësaj deklarate, Nëse ne këtë fjalë e marrim dhe e realizojmë dhe e jetojmë dhe e jetësojmë si duhet, atëherë mbi bazën e kësaj fjale, mbi bazën e kësaj deklarate dalin aq shumë privilegje, sa që nuk mund të numërojmë. Aq shumë të mira, sa që nuk mund të numërojmë. Madje Këto privilegje që do t'i gëzojmë mbi bazën e kësaj fjale të madhe, fjalës së shahadetit, janë ato që i duhen njeriut. Ngase janë të sinqerta, janë të thella, janë kuptimplote, janë të përhershme, nuk varen nga situata, nga rrethanat, nga gjendja politike, apo ekonomike, apo gjeografike, apo çfarëdo qoftë, nuk varen prej tyre fare. Këto janë privilegje që duhen. Të nderuar, vëllezër dhe motra. Njëherë kishte hyrë një dijetar i madh në Bagdad, në kohën e hershme, kur e, do të thotë muslimanët edhe kishin një, një, një shtet të konsoliduar, e të zgjeruar fort dhe ishin superfuqi e asaj kohe. Në atë kohë ishte një nga halifet udhëheqës, të shumë ë të pushtetshëm, shumë të fuqishëm dhe me ndikim. Mirëpo ishte pushtetar që domethënë ë kishte edhe padrejtësi. Ishte i drejtë, punonte, mirëpo normal, gëzonte privilegje që edhe nuk i meriton. Dhe një dijetar i quajtur Abdullah ibn Mubareku, erdhi me e vizitu Bagdadin, dhe kishin dalë i madh e i vogël me e prit. Ky njeri s'kishte, do të thotë, pushtet, ushtri me i qitë në rrugë, jo. Ishte njeri që i kishte pas dhanë Allahu xhele ve ala dituri edhe i kishte pas dhanë Allahu xhele ve ala pasuri. Dhe këto të dyjat i përdorte për të mirën e njerëzve. i mësonte njerëzit, i udhëzonte njerëzit, i ndihmonte fukarasë, i ndihmonte jetimëve, i ndihmonte të smurëve, thotë realisht me atë që e kishte, nuk përfitonte ai vet, por mundsonte që të tjerët të përfitojnë prej tij. Dhe kjo e bëri këtë njeri që njerëzit me e dashtë. Pa, domthon, pa asnjë ë ë do të them interes material të caktuar, sinqerisht njerëzit. U bënte mirë e donin. Kur hyn në Bagdad dul një turmë e madhe e madhe e njerëzve me e prit. Sa që duke brohoritur e duke e pritur u krijua një një një zhurmë aq e madhe sa që shqetësoi gruan e halifës në pallatin e saj. Dhe është sulm grusht shtet, përmbysje, çka o kjo? Dhe doli me pa nga, do të thotë, dritarja e saj, kur çfarë të sheh. Turma njerëzish, burra, gra, fëmi, kishin dalë me prit. Kur pyti çfarë ka ndodhë, i thanë, ka ardhë Ibn Mubareku. E ajo, kur e kuptoi këtë, shkoi i tha burrit saj. Tha, eja të shohsh çka është pushteti. Ky është pushtet, që i nxirr njerëz n'rrugë, i brohorisin, e respektojnë, pa ushtar, pa polici, pa presion, pa dhunë, ja, me dashuri dhe respekt. Sinqert, sinqert, pa dyfytyrësi, tha, hadha huel mulk, kjo është tha pushteti. Andaj privilegjet këto janë që na duhen, që njerëzit me të respektu, mi baza të sinqerta, mi vlera morale, jo hipokrizi, Jo respekt politik, do të thotë me lajka dhe me, jo, jo, jo, njerëzor, vllazëror, e kur fiton këso privilegjesh, atëherë me të vërtetë, është tjetër çështje, është tjetër çështje. Dhe fjala la ilahe illa Muhammedu Rasulullah, na ofron, jo vetëm këto privilegje, po shumë më të mëdhaja se këto, përtej këtij dimensioni njerëzor dhe material të kësaj bote. Andaj, unë duhet të përmend disa nga këto privilegje, që ndoshta, ndoshta nuk i kemi konsideru si privilegje, ose së paku s'na ka ra n'men se mund të jenë privilegje, e t'ia dimë vlerën fort kësaj që e gëzojmë mbi bazën e kësaj fjale. Se ne kemi nevojë me ditë vlerën e kësaj feje. Ne kemi nevojë me ditë fort mirë se çfarë na mundëson kjo fe. Jo vetëm ta shohim atë pjesën e barrës që na sjell kjo fe. Disa muslimanë nga Islami shohin atë at, at, at aspektin e detyrimeve, obligimeve. Kjo feja o mirë me majt, po kush ka mundësi me majt, duhet këtë, duhet këtë, që tash në këtë kohë edhe me kon musliman nuk o bash kollaj e kështu me radhë. E shikojnë këtë aspektin e, e, e po them kushtimisht detyrimeve dhe ngarkesave. Kjo fe veç mirë të bën. Edhe atëherë kur të ngarkon, të privilegjon. Edhe atëherë, edhe atëherë kur kërkon nga ti zbatim të detyrave të caktuara, të nderon. Edhe atëherë, ngase ne të nderuar, vëllezër dhe motra, në asnjë situatë, çkado që të bëjmë, nuk i bëjmë nder kësaj feje. Ngase nuk i duhet nderimi kësaj feje. Mjafton që është feja e Allahut xhele ue ala. Mjafton nder. As Muhammedit sallallahu nuk i bëjmë nder nëse e mbrojmë. Flasim mirë për të. Në qoftë se përhapim mësimet e tij, atij nder nuk i bëjmë. Ngase atij mjafton nder titulli që Allahu ia dha, Abdullahi wa Rasulu, robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Mjafton nder për të kjo. Po ne e nderojmë veten. Ne fitojmë privilegje. Ne ngritemi në epërsi ndaj gjithë tjerëve mbi bazën e këtyre mësimeve. Ne fitojmë. Pra duhet të njohim këto anë. Çka t'jep ty islami? Çka t'jep ty fjala la ilaha illallah? Çka t'jep? Çka të mundëson? Ça fiton ti me këtë fjalë? Jo të shumë të mëtë, çka është islami? Islami është, domethënë me besu Allahun, me falë namazin, me agjeru. Po, po, këto janë të vërteta. Përtej kësaj çka ka? Të nderuar vëllezër dhe motra. Nëse ne ë e kemi parasysh fjalën la ilaha illallah. Po flasim për la ilaha illallah njëherë, pastaj për Muhamedu rasulullah. Për të dyja që m'bashkohen. Por deshta me i nda për të shtuar fokusin në vlerat që sjellin këto dy pjesë të kësaj fjale të rëndësishme të këtij shahadeti. Njeriu në këtë botë kontribon. Në forma të ndryshme. Kontributi i tij, mundi i tij, mund t'jetë e, i mirë, mund t'jetë jo i mirë, po megjithatë njeriu mundohet me dhonë diçka. Një mund të caktuar. Dhe kur njeriu jep mund, dhe kur njeriu angazhohet për diçka, shumë ka e, interes dhe këmbëngul që të pranohet kjo prej tij. Të pranohet. Nganjëherë të nderuar vëllezër dhe motra, përpjekja dhe mundi jonë, harrohet në qoftë se me sukses kurorizohet. Harrohet krejt çka ka ndodhë. Për shembull, një prind mundohet me thonë, punon, angazhohet, në forma të ndryshme, për t'i siguru shkollim të mirëfilltë fëmijëve të tij, edukim të duhur. Në qoftë se fëmijët e tij, shkollohen, arsimohen, edukohen, ia zbardhin fytyrën, harron prindi mundin krejt çka ka bo për ta. Krejt e harron at mund, ngase pranimi i këtij mundi, rezultati i këtij mundi pozitiv, e banë me haru mundin. Andaj nderi i tij më i madh është që ky mund të kurorëzohet me sukses, harron kët. Nëse një prind e ka një fëmijë të smut, dhe jep mund maksimal që ky fëmijë të shërohet. Para, borxh ndoshta, kërkon prej njerëzve ndihmë, shet shtëpinë, prindi bon gjithçka për fëmijën e tij. Në qoftë se e bën këtë, dhe në fund fëmiju shërohet, krejt çka ka dhonë në këtë drejtim, për te është realisht e lirë, me rëndësi është djali u shëru, djali u shëru, çika u shëru, kjo është me rëndësi, po edhe për fëmijën kështu, nuk i dhimbset asgjë mbi fytyrën e tokës, për prindin e tij, me rëndësi që prindi është mirë, Këto vijnë e shkojnë. A kuptuat? Do me u pranu. Me u pranu prej dikujt. Mirë. Ë uh, ky pranim çka na ofron neve? Nëse nëse shërohet fëmiju, nëse kurorëzo çka na ofron neve? Një kënaqësi të caktuar, pra po ai shkon udhëve të tij, ai punon, angazhohet, nëse bën familje. Ato s'na i kthen ato, ndoshta as s'ka mundësi me i kthy mo. As s'kërkojmë prej tij. Megjithatë veç pse është një farë lloj pranimi, ne gëzohemi shumë. Të nderuar, çfarë ua merr mendja, njeriu me bo aktivitet, punë, angazhim, gjatë tërë jetës tij. Dhe në fund, me ia pranu krejt çfarë ka bërë nga punët e mira, nga angazhimet, nga lodhja, nga mundi, me ia pranu ai që ia ka dhon jetën, ai që e ka kriju. A ka nder dhe privilegj më të madh se Allahu me ta pranu? Çka sot për shembull një shkencëtar, një hulumtues, sa studimin, sa hulumtimin, sa kështu e bën. Dhe konkurron me studimin e tij që t'i pranohet studimi i tij në ndonjë revistë prestigjioze. Në qoftë se i pranohet, pra po e harron krejt lodhjen e natës që ka, që ka, që ka lexu. E krejt, krejt çka ka shpenzu për libra që janë dashtë, e shfletime, e lodhje, e privim nga gjumi, e pushimi, e dalje, argëtimi, krejt i harron, mbi bazën e çkafit. është botu, është botu studimi im, filan reviste prestigjioze, profesionale, reviste shkencore, dhe me ta, pastaj mburret, konkuran, a dini, a din ku po lexohet libri im, a din ku po lexohet punimi im, ku bre, filan reviste, sa është në dhe, po mirë ti, që mbi bazën e la ilahe illa bën punë, i plotëson kushtet, sinqeritetin, edhe në frymën e udhëzimit të pejgamberit alejhi selam i bën punë me këto dy kushte. E ndin veten të privilegjuar se Allahu ta ka mundësuar me të pranu punë mbi bazën e fjalës la ilaha illallah. Ta ka mundësuar. Ngase Allahu tha inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin. Allahu gjithsesi pranon nga të devotshmit, nga besimtarët, nga ata që thonë la ilaha illa allah, atyre Allahu ua pranon, ngase ata Allahut ia dedikojnë veprat, për hir të tij kryejnë veprat dhe në frymën e mësimeve të Zotit i bëjnë veprat, prandaj atyre ua pranon. Ky është privilegji që na duhet. Privilegji i pranimit të veprave. Na pranon. Aliu radiallahu anhu ka thënë, ne nuk e kemi bajt dertin, gajlën, e veprës me e kry. Ne kemi bajt dertin e pranimit, po u pranua, ne mo dert matanë nuk kemi. Shiko sot, për shambull, fatkeqësisht te shumë muslimanë, brenga ma e madhe qysh me kry këtë punë. Qysh m'u largu prej këtij harami? Qysh me bo këtë farz? Qysh me majt pesë vakte? Qysh... Do e kena brengën e veprës, qoftë në kuptimin e praktikës, qoftë në kuptimin e braktisës, çka do qoftë. Dhe e konsiderojmë sukses të madh kur ta përfundojmë procesin e kësaj vepre, qoftë zbatimit apo qoftë braktisës. Sahabët e parë këtë gajle s'e kanë pasë, Ngase ata e kanë lidh mirë punën, la ilahe illallah, kanë thonë, u kry, dëgjuam dhe u nënshtruam, ne punët po i kryjmë, ama derti jon, a u pranu tek Allahu, se po u pranua, jemi njerëzit më të lumtur, jemi njerëzit më të mirë, nderi më i madhë që mund të gëzojmë është, Allahu të na thotë, jua kam pranu punët e juaja. Ngase kur të pranohen, pastaj, i lumi ti, i lumi jon, për Zotin tonë, në dunja e në ahiret, në qoftë se Allahu xhelle ue ala i pranon veprat tona. Për arsye, të nderuar, pranimi i veprës tek Allahu xhelle ue ala bëhet mbi bazën e fjalës la ilaha illallah. Prandaj ky është privilegji, ky është nderi që na duhet. E këtë nder na jep kush? Fjala la ilaha illallah. Prandaj Të interesojmë për këtë fjalë. Të interesojmë për kërkesë të kësaj fjale. Si të jetësojmë këtë fjalë, të njohim këtë fjalë. Ka shiko kjo fjalë çfarë nderi na jep. Mundësinë që Allahu të na i pranon punët tona. Nderi më i madh është kjo. Kënaqësia më e madhe, lumturia më e madhe është që të thuhet Allahu t'i ka bë kabul veprat. T'i ka pranu. Dunja nuk thuhet. Allahu në këtë dunja çon shenja me të tregu se po të pranon veprat. Shenja. Por lajmin e madh për këtë e marrim kur dalim para tij. Andaj të luftojmë, të angazhohemi për këtë privilegj, për këtë nder, për këtë epërsi të rëndësishme që do ta fitojmë momentin kur na thuhet jeni pranuar. Je pranuar. Njerëz konkurrojnë për punë caktuara, gjithë natën s'flen. Buka s'i hahet, me dit a ka m'u pranu n'fakultet. A do të pranohet n'filan punë? Kur vjen lajmi, fluturon pi gëzimi. Jam pranu. Jam pranu a është e mundshme, jam pranu në këtë fakultet, në këtë degë, jam pranu në master, jam pranu në në sistemin e bursave, më ka dalë bursa, jam pranu në punë. A di çfarë pune kam fitu? Gëzim i madh. E me t'thon Allah xhelle ve ala, je pranu banor i xhenetit. je pranu, ti ke konkuru me veprat e tua, me punët tua, jeta jote është dosja jote, dosja, sivija jote, që ti me te ke konkuru tek Allahu xhelle ve ala, që Allahu xhelle ve ala të pranon ty, të jetë i kënaqun me ty, dhe ti të jesh banor i xhenetit. Edhe në fund thuhet, u pranu, a ka gëzim ma i madh? Wallahi nuk ka. Prandaj të jetojmë një këtij privilegji, këtij nderi që Allah po na mundëson, Dhe nuk ja vlen këtë privilegj vallaj me e kontestu ose me njollos ose me e rreziku me çfarëdo interesi. T'i bëjmë punët për Allahun xhelle ve ala. Nuk i hesap me punu për askënd pos për Allahun xhelle ve ala. Ai të paguon më shumë ty. Dhe nderi më i madh është të jesh punëtor i Zotit. Nderi më i madh, privilegji më i mirë, më i madh i mundshëm është të jesh rob i Allahut. Do të shohë për të këtë, rob i Zotit, Kurse njerëz mund të jenë robë të monedhave, të valutave, të pozitave, të karrikeve, robë. Ndërsa ti je i ngritun mbi gjitha këto, ti i zotnon këto, ndërsa veç atij i përulesh. Nderi i madh vëllaj. Pasaj, kur Allahu pranon, nuk përfundon këtu. Nuk përfundon këtu ky privilegj. Vazhdon tutje edhe me shumëfishimin e shpërblimit. Allahu xhallahu e mundson që me punë të lehta të fitojmë me të vërtetë përfitime të mëdha. Përfitime të mëdha edhe edhe e, në kuptim të shpërblimit, para mendo, para mendo, ë një vepër e bën, Allahu të shpërblen 10 fish për të, si me bo 10 vepra të tilla. Kështu të fillon shpërblimi deri në 700 fish deri në pa kufi. Ka mundësi njeriu që në në kuadër të nënshtrimit ndaj Allahut xhelle xhelaluhu, ta jep një euro, ndërsa te Allahu t'i shpërblehet për 700 euro, 699 s'i ke dhonë, të pagun Allahu për to. Nëse ta shumëfishon, Këtë privilegj të shumëfishimit të veprave, fillimisht pranimit, pastaj të shumëfishimit të veprave, të rritjes së vlerës tënde tek Allahu xhallahu ala, ku e gjen? Kush ta mundson kët? Fjala la ilaha illa allah. A nuk është nder pra me qen, me qen ti mbartësi i kësaj fjale? Me qen thënësi i kësaj fjale? Me qen ai që e pranon kët fjalë? e jetëson këtë fjalë, jeton me këtë fjalë, është nder i madh, është, është me të vërtetë privilegj të jesh antar, këtë po e them po kushtimisht, antar uh, i këti klubi, la ilahe illallah, antar. Të jep nder kjo fjalë, shiko, i pranon veprat, i shumëfishon, plus kësaj, me vepra të lehta, Sado që neve na duken të rona, janë të lehta në krahasim me atë çfarë fitojmë me to. Vepra që të shlyejnë gjynahet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shiko për shembull kush e agjëron Ramazanin? Agjëron. Me besim në Allah, la ilaha illallah, me besu. dhe me bindje se Allahu ka me e shpërbly, i falen mëkatet. Me agjerim, të falen mëkatet, me qenë agjerimi, punët e mira që i bëjmë, me qenë, vetëm me karakter mëkatfalës, nuk ka shpërblim për to, dhe gjynahet të falen, ani duhet me qenë shumë, shumë të lumtur për këtë mundësi. Ndërsa Allahu xhelle xhelaluhu, me punët e mira që i bëjmë, Fjala e mirë. Madje buzëqeshja, largimi i pengesës nga rruga, e duke u ngrit lart te obligimet, namazi, agjërimi, largimi nga punë të këqija. Le që për to Allahu na shpërblen shumë fish, e shumë fish. Por e mundëson që ato të jenë shlyrës të mëkatëve tona. A nuk është nder i madh? A nuk është privilegj? Pa dyshim se po. Kush ta jep këtë privilegj? fjala la ilahe illallah. A është që qiky privilegj m'duhet? Po qikjo po më duhet mua? Po po më duhet që Allahu me m'pranu. Po më duhet Allahu me m'shpërbly. Ngase nëse Allahu më shpërblen, asnjë shpërblim i kësaj dynjaje që i kisha pas mundësi të marr, është larg, larg. Nuk krahasohet absolutisht. Po nuk mund të krahasohet. As n'dynja, mos t'flasim për ahiret. Po nëse, nëse është për autoritet, atë çka Allahu ta jep, krejt njerëzit n'komë me u çu s'un ta japin. Absolutisht. Atë çka Allahu xhele ue ala ta mundëson me fitu nga pasuria, krejt njerëzit me t'i dhonë paret e veta, s'un të bëjnë pasun si Allahu të bën. E tjera, tjera. Dhe është privilegj qikjo, kjo më duhet mu. Që s'un ma merr kërkush. Se fjala, la ilahe illallah, nuk është pozitë. Që e man diku e len. Jo, Është jetë që jetohet, deri në varr shkon me të. Në varr je me të, ringjallesh me të, para Allahut del me të. Ç'i bie? Që derisa je i lidhur me këtë fjalë, të përcjellin privilegjet dhe nderimet e vazhdueshme. Pastaj të nderuar është privilegj që Allah na ka mundësuar që përmes disa udhëzimeve të shkarkohemi nga të bëmat tona të këqija dhe nga mëkatet e mëdha që kemi bërë. Ato që ceka më herët, ato shlyhen po, po jo gjitha mëkatet e mëdha që janë. Ka mëkate që i kemi bërë, duhet pendim i sinqert për to. Por e mirë është se Allahu xhele ue ala na ka mësuar që mbi bazën e fjalës la ilaha illa allah me këtë bazë, me këtë kartelë kena mundësi me konkurru tek Allahu xhele ue ala që të na shlyen të gjitha borxhet. Të gjitha borxhet që kemi Allahut xhele ue ala shlyhen përmes fjalës la ilaha illallah. Edhe sa borxhe na kemi. Ngase mëkat nuk â veç me bo shkelje. Ashtë njëfarë lloj mëkati edhe mosfalënderimi ndaj Allahut xhele ue ala. gëzojmë begati, gëzojmë mirësi t'shumta. A jemi falënderu sa duhet? Andaj, Me ta mundësu që, me dalë te Allahu xhelle, pa, pa ngarkesa, i pastër, e pastër, të dalim para Allahut, sikur, kur na ka lind nëna, fëmi kur ka dalë, foshnje, a ke pas mëkate, a ke pas mëkate keqe, jo. të pastër si biluri, të pastër si loti, është nder i madh, mbi çfarë baze ndërtohet ky privilegj, ky nder, mbi bazën e fjalës la ilaha illallah, Pastaj për shembull, shumë janë, që disa i kemi përmend sa për ilustrim. Ë, fjala la ilaha illallah ta jep privilegjin e radhës. Wallahi shumë, shumë i madh. Ndoshta, ma i madh se këto të parat. Edhe pse të parat janë shumë të mëdha, ky është hala më i madh. Cili është ai? Të mundson të kesh raporte miqësore me Allahun dhe atij t'i afrohesh. Allahun me pas mik? Po. Allahu s'ka shok. Ama Allahu xhelle ue ala mundëson që të ketë miq. Do të ketë raporte të mira me ta. T'i don ata. T'i ndihmon atyre. T'i përkrah. Shikoj Allahu çka thotë. Allahu thot në Kur'an: "Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur." Allahu është miku i atyre që kanë besuar. Andaj në klapa, ky sqarim, në bazë të kësaj miqësie dhe raportit të mirë, Allahu xhallahu i nxjerr nga errësirrat e shumta në dritë. Nuk i lën Allahu me lajthit, nuk i lën me humb, ua mson rrugën gjithmonë. Ata gjithmonë janë n'dritë, s'kan paqartësi ata. Çfa privilegji, çfarë nderi? Për shembull të nderuar, eh, dhe dhe motra, një shembull konkret është, nëse jena, nëse, nëse jena eh, në provim, dhe pyetjet i ka vendosë një profesor i njohur, Njohësi i mirë i landës, madje njohësi ma i mirë i landës. Edhe ai ka raporte të mira me ty shumë. Edhe vjen profesori në klasë dhe i thuhet profesorit. Po, kjo mund tingëllon e padrejt, po kuptoje që është e drejtë, sa për të kuptu shembullin, se mund të jetë ndonjëherë e drejtë. I thuhet cilit nxënës dush mundesh me shku m'i nimu. Edhe ai e përzgjidh nxansin, jo mbi bazën e afërsisë, gjakut. Jo, jo, mbi bazën e pini moj këtij, nga se ky ka qenë gjithmonë i përkushtuar mësimeve. Ka qenë gjithmonë ai që është mundu me dhonë. E, e, e zgjidh një bazë që mbi te e dallon dikend prej tjerve. Dhe shkon e emnon. Ai e merr atë që i ka mundësi me ngirë të njëre? Ai merr, ai merr notën maksimale të mundshme. Pse? A po atij profesori i ka ndihmu. Ama i ka ndihmu mbi bazë të meritës, me drejtësi. Edhe kjo thjesht në dunja, po thëmë, kushtimisht. E merre kështu me tjera shembuj. E nëse Allahu të ndihmon, a ka kush që të rrezikon, a ka kush që të dëmton, e kështu me radhë. E Allahu po thotë unë jam mik i kujna i atyre që kanë besu. Kanë thonë la ilahe illallah. Juhrixhuhum i nxjerr, a din sa errësirë në këtë dunja, sa paqartësi, sa mjegulla është. Allahu Xhelle ve ala thotë i nxjerr nga gjitha këto në dritën e qartësisë, mbi bazën e miqësisë. Sa të është miqësia më e fortë, aq është edhe drita më e fortë. E miqësia forcohet për aq sa është e fortë edhe e qëndrueshme baza mbi cilën ndërtohet dhe fitohet kjo miqësi, ajo është fjala la ilaha illallah. Kështu janë punët të lidhura. Kështu lidhen çështjet në Islam. Është privilegj. Kon e ki mik, filonin, oh, ti i paske punët e kryme. Kon e ki mik, e kam filonin, oh, ti s'po hek keq. Njeri që thotë, "Kë e ki mik? Allahun." Po, po njeri nuk din këtë ndonjëherë me e thonë ato, ose s'din me e përjetu. Po, po. Nëse nëse domethonë këtë pikë te la ilaha illallah. Domethonë nëse e, e kuptojmë, e realizojmë, e ndërtojmë, jetojmë me të, sa të ka mundësi, Në masë që Allahu Xhelle ve ala na ka dhënë mundësitë. Allahun e ki mik. E kur e ki Allahun mik, vijnë privilegjet pas të tjerat me radhë prapë, prej tyne e radhës është siguria. Je i sigurt. Je i sigurt se je në rrugën e duhur. Si e tu nuk i sigurt nga devijimi, i sigurt nga lajthitja, i sigurt nga manipulimi, i sigurt nga mashtrimi, i sigurt. Nga se Allahu Xhelle ve ala të mundëson me i pa gjërat si duhet. dhe i sigurt nga dënimi në varr, i sigurt nga dënimi në ditën e gjykimit, i sigurt nga hidhnimi i Allahut xhelle ve ala nuk të prek. A ka privilegj më të madh se ky? A ka ndihmë më të madhe se kjo? Wallahi, të nderuar vllezër e motra. Kët privilegj me miliarda e miliarda nuk mundsh me fitu. S'un e blen vallah. Nuk mund të e blesh me para. Pozitën e kujt dush me pas ndonjë kët privilegj. Nuk ki mundsi me fitu. Kanë besuar, kanë thonë la ilahe illallah dhe nuk e njollosën besimin e tyre. Nuk e njollosën, nuk nuk e prishën. Kan thonë tash i mbetën besnik. Nëse i rrinë besnik, e ruajnë si duhet këtë besim. Allahu tha, atyre u takon siguria, janë të sigurt. Edhe janë të udhëzuar. Çfarë privilegji, çfarë nderi. Allahu po garanton se ti je i sigurt. E kush ka mundësi me ta rrëmby sigurinë nëse Allahu ta ka dhonë? Kush ka mundësi me ta trazu qetësinë nëse Allahu ta ka dhonë? Vallahi nder i madh, privilegj i madh. E shumë e shumë tjera të nderuar që i fitojmë. Mirëpo për shkak të kohës duhet të kaloj te pjesa e dytë, që ka të bëjë me ë që ka të bëjë me shtyllën e Muhamedun Rasulullah. Ë ta kuptojmë drejt, edhe Muhamedun Rasulullah bën pjesë te la ilaha illallah. Se kjo vlerat e, e, e saj. Edhe këto vlerat, edhe këto privilegjet që i fitojmë nga Muhamedun Rasulullah realisht janë nga la ilaha illallah. Mirëpo janë ma të veçanta dhe Allahu xhelle ue ala i ka mundsuar që përmes kësaj të fitohen. Që ta kuptojmë vlerën dhe nderin dhe pozitën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Njeriu më i madh që ka shkel mbi fytyrën e tokës. Prandaj, valla njerëzit nuk nuk e njohin. Janë injorant. Me qëllim ose pa qëllim. bëhen injorant, ngase po të zhvisheshin nga injoranca, nga epshi, nga inatet, nuk do të kishte njeri mbi fytyrë të tokës që e dojnë më shumë se Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Vallahi kështu është e vërteta. Se çka që ka bo ky njeri për njerëzimin? Jo që për besimtarët, edhe për jo besimtarët që ka bo ky njeri. Deri n' kiamet nuk del njeri mo që me bo kësi të mire çfarë e ka bërë. por nuk njihet, atëherë është problem. Nuk është tema ime tash kjo me fol për Muhamedin sallallahu alajhi wasallam. Ngase ka shumë çka me fol për te. Por du me thënë besimi në te, pasimi i mësimeve të tij, ruajtja e fesë së tij, mbrojtja, ai s'ka nevojë me mbrojt, por na duhet me mbrojt që të mbrohemi përmes mbrojtjes së tij. Ummeti është, do të thotë, ë ë ithtarët, komuniteti, ë ë ë ë ndjekësit e tij, sido që po, fjala ummet është fort ma e këndshme, ngase është edhe në Kur'an edhe e ka përdor pejgamberi a.s.. Andaj andaj të jesh të jesh anëtar i këtij ummeti nuk është punë e thjeshtë. Të jesh anëtar i umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, vallë nuk është punë e vogël. Është nderi më i madh që mund të ma fitu. Është përkatësia më e këndshme dhe më dinjitoze dhe më prestigjioze që mund ta fitosh në këtë dunjë. Po edhe në ahiret. Në ahiret gjithsesi. Përkatësia më dinjitoze dhe më prestigjioze është të jesh umeti i Muhamedit. Nëse Allahu xhelle shanuhu për të çka tha, kuntum khajre ummetin uhrixhet linnas. Ju këni qenë dhe mbeteni, dhe mbeteni, ummeti, më i dobishëm, më i hajrit, më i miri, që kanë dalë ndonjëherë mbi sipërfaqe të tokës. Çka nënkupton kjo? Ky umet me mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i bën vetëm mirë njerëzve. U ofron njerëzve siguri, qetësi, pajtim, mirëkuptim, mëshirë dhe falje, udhëzimet e duhura. Prej kah i marrin këto? Nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dikush thotë po na muslimanët, naj naj problem. Andaj të kishte me u thonë se muslimanët kanë krizë, kishte me qenë fjala më e kapshme se kemi kriza muslimanët. Ama të thuhet islami është në krizë, është shumë e pakuptim, është shumë e paqëndrueshme. Po muslimanët kanë kriza, të shkaktuara vetë Ngase, të kishte me qenë umeti i Muhammedit si duhet, në ndjekjen e mësimeve të tij, jo që s'kishin ata me pas kriza, po edhe krizat e botës kishin me i zgjidhë si duhet. Megjithatë jemi pjesë e kësaj, e këtij umeti, kemi të meta, kemi lëshime, Allah na përmirësoftë, duhet t'i përmirësojmë, por megjithatë kjo nuk duhet të bëjë që ne mos të ndihemi të privilegjuar me përkatësinë tonë ndaj këtij ummeti. Ngase Allahu ka gjykuar se ky është ummeti më i mirë, më i dobishëm që është nxjerrë mbi fytyrën e tokës. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ne ditën e gjykimit plotësojmë, do të thotë, ë 70 ummete. umete që ka pas historia, ne jemi i shtatëdhjeti. Jemi më të mirët dhe më të dobishmit që kanë dalë ndonjëherë. Gjithashtu të nderuar vëllezër e motra, nga, nga veçoritë e këtij umeti, e që e bëjnë me të vërtetë të privilegjuar, dhe e bëjnë të nderuar, është se Allahu xhelle ue ala ka bërë që ky umet që Allahu ju ka bërë juve popull umet do të them jo popull umet mesatar mesini mesini mes atyre që e mohojnë Allahun edhe mes atyre që do të thotë a a e adhurojnë Allahun xhallahu ala duke e ulur pozitën e këtij adhurimi, duke i bërë shok në adhurim. Dikush s'e adhuron hiç, e dikush e adhuron shtremt. Jo, ne e adhurojmë Allahun xhelle shanuhu, por adhurim që i takon Allahut tebareke ve teala. Mes asaj që mohojmë pejgambert, edhe hyjnizojmë pejgambert. Jo, ne i pranojmë pejgambert, ama nuk i hyjnizojmë, i bëjmë njerëz. Muhamedi alejhi selam është robi i Allahut, jo djali i Allahut. As ortak me Allahun? Jo, rob i Allahut dhe i dërguar i Allahut. Mesatar. Mesatar në çdo aspekt. Nuk jepemi vetëm pas shpirtit, duke braktisur materialin dhe trupin, jo, por nuk jepemi vetëm pas materialit dhe aspektit fizik, e duke braktisur dhe neglizhuar shpirtëroren. Balans mes shpirtores dhe materiales. Dhe gjithë gjitha udhëzimet e fesë realisht, realisht e e e e e e përkrahin, e suportojnë dhe mundësojnë realizimin e kësaj mesatarie. Krahas saj jemi dëshmitar, çfarë dëshmitar? Dëshmitar të Allahut ditën e gjykimit dhe dëshmitar të pejgamberëve ditën e gjykimit. Çfarë nderi? Na me dëshmu? Po, ki me dëshmu. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Ditën e gjykimit do të sillet Nuhi alaihi salam me ummetin e tij. Nuhi alaihi salam ka ka ka ë thirr ummetin e tij 950 vjet, 950 vjet. Mezi ni grup i vogël ka besu tjerët e kanë qortu e kanë refuzu e kanë njollosë e kanë gjithçka kanë bo. Shpallin, a ju ke kallëzu këtyre njerëve se nuk duhet këtë rrugë me ndjekë, po këtë duhet me ndjekë, a ju ke tregu? Nuhi alejhi selam thotë, po ja, po o zot. E Allahi kthehet popullit t'Nuhit, i thotë, a ju ka ardhë ky njeri me këto? Allahu i din këto. Po hala do me bo gjykimin e drejtë. Thonë, jo, këtë njeri nuk e njohim, shka po thu. Po dhe kjo pastërti, Ata vetë i thonin ti je kështu e ti je kështu, tash thonë se, jo, s'po të njohim na. Allahu xhelle shanuhu i thotë Nuhit alejhi selam, a ki dëshmitarë, kush dëshmon që ti e ke çu në vend misionin, thotë dëshmon për mu, se kështu ka në hadith, me thonë dëshmon për mu, e, Muhammedi sallallahu alaihi sallam dhe umeti i tij. Qysh Muhamedi sallallahu edhe umeti i tij? Po në në Kur'an e kemi surën Nuh, që i është shpallë pejgamberit a.s. dhe na ka mësu neve, ne e lexojmë kaptinën Nuh, ku atje thuhet, çka ju ka thonë, e si i ka thirrë, e në çfarë i ka thirrë, e si kanë reagu, e çfarë i kanë thënë, dhe Kur'ani është dëshmitar për këtë. Dhe ne, si ithtarë dhe pasues të Kur'anit, jemi dëshmitar për Nuhin a.s. Çfarë nderi, Çfarë privilegji me mbrojt një pejgamber? Ai s'ka nevojë për kët, por Allah na ka mundësuar që ne të jemi të nderuar, të privilegjuar, dëshmitarët. Jemi dëshmitarët e Allahut ditën e gjykimit, dëshmitarët e pejgamberit ditën e gjykimit, por por edhe dëshmitarët e Allahut në tokë. Ngase prezenca e adhuruesve në tokë, ata që besojnë Allahun drejt, ata që i, i, i, i përulen Allahut Xhelle shanuhu, është dëshmi se Allahu Xhelle shanuhu ka çu shpallje, dhe ja rezultati i asaj shpallje, këta njerëz janë, e ju që nuk e pranoni këtë shpallje, dhe ju që mohoni Allahun Xhelle shanuhu, nuk keni arsye me thënë se s'kemi ditë, ngase këta janë dëshmitarët, që keni pasë mundësi me ditë. Andaj tha pejgamberi sa entum shuhada Allahi fil ard. Ju jeni dëshmitarë të Allahut në tokë. Subhanallah. Çfarë privilegji ti je dëshmitar i Allahut. Allahu nuk ka nevojë as për mua as për ty, mos e kuptoni këtë çështje kështu. Po flas nga prizmi i prestigjit, i i i i i i i privilegjit, i nderit. Mbi bazën e çka e kemi fitu këtë? Ummeti i Muhammedit, Muhammedur Rasulullah kemi thonë. Pastaj të nderuar shumë ka, dua të ngutem t'i them edhe të tjera, është se ky umet është umeti i fundit që ka ardhë në këtë dunja. I fundit në dunja. Nëse Muhammedi a.s. është pejgamberi i fundit, dhe ne umeti i tij jemi umeti i fundit. Mirëpo jemi të parët që kemi me hy në xhenet. Nuk hyn në xhenet askush para këtij umeti. E nuk hyn në xhenet askush para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë nderi? A di sa presin njerëzit ditën e gjykimit? Ne jemi të parët që e gëzojmë këtë nder. Dhe krahas kësaj të nderuar vëllezër dhe motra, jemi numerikisht më së shumti në xhenet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmend se me një transmetim gjysma e me një transmetim dy të tretat e xhenetlive janë nga ky umet. Ngase pejgamberët e tjerë kanë pas kundërshtarë shumë, por edhe kohëzgjatja e tyre ka qenë shkurt. Shiko pejgamberi alayhi sallam kur ka ardh e deri n'kiamet sa zgjat umeti i tij. Prandaj janë shumë, më së shumti numerikisht pasues ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjatë historisë njerëzore. Më së shumti. Dhe ka më së shumti në xhenet. Pejgamberi alejhi selam, sikurse, domethënë transmetu në disa hadithe, ka thënë, banorët e xhenetit, të gjithë nëse renditen, Allahu alem sa është tash, saf i madh, nuk e di, po e ka përmend pejgamberi alejhi selam një mënyrë, nëse radhiten, do dalin, do të thotë 120 radhë, 120 safa, ka thënë pejgamberi alejhi selam, ehlul xhenneti, banorët e xhenetit janë 120 safa, tetëdhjetë prej tyne, Jeni ju. Umeti i tij, katërdhjetë safa, umetet e pejgamberëve tjerë. Domethënë dy të tretat jemi ne, në xhennet. Me çfarë baze e ke fitu këtë? Me bazën që e ke ndjekë rrugën e Muhammedit sallallahu alejhi ve sellem. Rruga e tij, pasimi i tij, të ka jap këtë nder. Dhe ky privilegj që duhet, Duhet me dëshmu se jemi umeti i Muhammedit alejhi selam qysh, duke bërë dobi, duke u sjellë mirë, duke i bë hajr njerëzve në dunja. Ngase Allahu kështu tha, kuntum hajra ummetin, jeni umeti ma i mirë. Po edhe në ahiret jemi kështu. Ngase jeni umeti i Muhammedit sallallahu alejhi ve sellem. Vëllezër të nderuar, përpos asaj që mund të përmend se, uh, ne në këtë dunja kemi disa forma të adhurimit, që Allah na i ka mësu. Kan pas adhurime ndaj Allahut edhe popujt e mëhershëm, pejgamberët e mëhershëm, normal, çdo pejgamber ka ardhur me besim në Allahun dhe adhurimin e Allahut xhelle ve ala, dhe kanë pas forma të ndryshme të adhurimit. Qysh Allahu xhelle ve ala u ka caktuar tyre. Neve Allahu na ka dhënë disa forma të adhurimit të caktuara. Një nga ato është ne radhitemi në namaz. Safi të nderuar Allahu xhelle ve ala ka shumë rëndësi. Pejgamberi alejhi selam e ka lidh, lidhjen e safit me lidhjen e zemrave, me mëshirën e Allahut xhelle ve ala. Shumë është e rëndësishme me u lidh mirë në saf. Shumë është me rëndësi me u lidh mirë në saf. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ë uh, jemi nderu dhe ë uh, jemi vlerësu ndaj të tjerëve me tri gjëra kryesore. Me tri gjëra kryesore. Shiko, domethënë Allahu të ka nderu ndaj tjerëve. Kët privilegj s'e kanë tjerët kështu. Me çka? Thot pejgamberi alejhi selam, "Ju'ilat sufufuna ka sufufil malaika." Radhët tona, safat tona janë bërë sikurse të melajkeve. Qysh rrin melajket para Allahut? Qysh melajket Allahun e adhurojnë, qashtu njëfarë forme edhe na kemi. Po shiko, na ka ngrit Allahu xhelle ve ala në në në nivelin e melajkeve. A nuk është nder kjo? A nuk është privilegj kjo? Po, a e përjeton ti këtë privilegj? A e ndin këtë privilegj? A e kërkon këtë privilegj? Kjo është, kjo është e rëndësishme. E dyta ka thënë pejgamberi domethënë, ë uh, wa ju'ilat lana al-ardu masjidan wa tahura. Dhe na është bër toka vend falje dhe pastërti. Nuk është më nuk është e domosdoshme me shku në faltore veç me u fal. Rrugës si. E falesh aty. S'ki ujë me marrë abdest, me dhe merr tejemum. Na toka, nëna, tokë, për nga kemi dalë, na është bërë vend faljeje dhe pastrim. Këto kushte kanë tjera. Kanë kushte tjera. Kjo është lehtësim që Allahu ia ka këtij umeti. Dhe, thotë pejgamberi selam, utitu akhira surat il Bekara, fe hunne min, fe hunne min kenzi, fe hunne min kenzin tahta al-arsh. Transmeton Muslimi në Sahihun e tij. Dhe më është dhënë në fundi i surës Bakara, e cila është thesar që është nën arshin Allah xhallahu ala. Në fundi i surës Bakara amana ar-rasul, dy ajetet e fundit janë me vlerë të posaçme. Nuk kanë zbrit ajete të tilla në asnjë libër më herët. Do ti ke nderin me lexu ajete që nuk ka pas nderin kush para teje me lexu ato. Si umet po flas. Popujt e mëhershëm kanë kalu, kanë pas libra të shenjta, kanë pas zbritje, kanë pas shpallje. Mirëpo, ajo që ka në Kuran, nuk ka ndodhë më herët. Dhe e fundi që du me theksu, ose i kam edhe dy, mos t'i lë pa i thënë, po e përmena këtë që na është bërë xhami, toka vend falje, dhe na është bërë xhami, dhe na është bërë pastrim, toka, kudo që t'jemi, kthehemi ka kibla, Allahu Ekber falemi. S'kena problem. Me rëndësi me kon veni pastër, edhe na me qenë të pastër. Kjo nder, që ta ka mundësu që ti, t'jesh adhurues i Allahut xhallahu ala, kudo që t'jesh. Edhe lehtësim, në islam si lehtësime, na ka nderu Allahu xhallahu ala me shumë lehtësime. Dhe e fundit, sikurse përmena të nderuar, është se Allahu xhallahu ala i ka mundësu këtij umeti që pak me punu. E shumë e shumë me fitu. Qysh pak me punu. Edhe në kuptim të rregullave, në ba, në bazë të krahasimeve që mund t'i bëjmë me disa udhëzime që i kemi nga pejgamberët e mëhershëm, do të shohim që shumë adhurime teknikisht janë më të lehta se në atë kohë. Ta është mundësu për shembull që nuk ki mundësi me u falë në këmë, falesh ulur. Nuk ki mundësi me agjëru nga smundja, e prish agjërimin, kompenzon, shpaguan, forma të ndryshme të lehtësimit. Ky një aspekt. Aspekt tjetër është edhe kohëzgjatja. Njerëzit përpara kanë jetu ma tepër, dhe kjo është dëshmuar. Kanë qenë më të mëdhenj, kanë kanë jetu gjatë. Shiko Nuhi alayhis salam 950 vjet veç thirrje ka bë. Kushedi sa ka rrnu? njëzet e pesë tridhjetë vjet edhe aty sa lehtësimi e sa lëshimet në fund me të çu në xhenet a ka ma ku e ke fitu këtë kush ta ka këtë mundësi të kësoj pune ku e more këtë përmes Muhammedit sallallahu alaihi wasallam prandaj të nderuar ë uh, transmetohet tash për të kaluarën nuk prish punë se s'ka ndonjë dispozitë diçka po është ilust, është është shembull uh, me të vërtetë ilustrativ i rëndësishëm apo Thuhet që ka ardhur një grua tek Nuhi alejhi selam me u anku, edhe me i thonë për një problem që e ka, domethënë, 200 vjet. Problem i caktuar. Uh, i, i ka vdek djali në moshën 300 vjeçare. Në atë kohë kanë rrnu njerëzit shumë, se Nuhi alejhi selam veç davet, veç thirrje ka bo 950, kurse sa ka rrnu mas asaj. Domethënë ka qenë i ri 300 vjet apo. U ankua. Më ka vdek djali shumë i ri, jam mërzit. Te Nuhi alejhi selam. E i ka thonë Nuhi alejhi selam, bo sabër. Thotë se e ka përmend se ka me ardh një umet në kohë të fundit, se jeta e atyre do të jetë gjashtëdhjetë deri në shtatëdhjetë vjet. Tash paramendo kur ata kanë rrnu ka nëntëqind vjet, tetëqind vjet, një mijë vjet. Edhe nin që dikush ka me jetu 60 vjet bashkë me adoleshencë me gjumë, do ka thonë kjo gruaja, vallahi me kon me me me ma dhon Zoti, me me ma pa dhon Zoti me rrnu n'atë umet kur vjen. Kisha me ra në sexhde, Edhe s'kisha me e çu kryet dej të des. Pak gjë, edhe sa është, për ta atëherë. Çka, tash kqyre jetën tonë, neve na duket vallaj. Vështirë kjo, çka vështirë? Krahasim çka të pret përjetësia në xhennet. Falë Allahut tebareke ve teala. Shpërblime të mëdha. Jetë e mirë këtu. Për çka? për disa obligime që ty të bëjnë njeri, m'u largu nga disa punë të këqija, të padobishme, nuk kërkon Allahu nga ne që të largohemi nga diçka që realisht neve na duhet, kemi interes, kemi dobi, Allahu thotë mos e merrni. Nuk ka kështu. Ngase nga nderimet që Allahu ia ka dhonë këtij umeti është se, jau ka lejuar krejt çka janë të mira, të dobishme dhe ua ka ndaluar të gjitha ato që janë të dëmshme, të rrezikshme dhe të padobishme. Prandaj në dobi tonën është, në favorin tonë është t'i përulemi Allahut tebareke ve teala. Dhe me këto gjitha Allahu na ka nderuar. Edhe në këto privilegje, të punosh pak, fitosh shumë, të shpërblehesh shumë, të falen mëkatet, ngritesh, qetësi dhe siguri, lumturi dhe rahati, udhëzim, pajtim, kënaqësi e Allahut xhelle ve ala, afrim me të, miqësi, e tjera, e tjera të shumta, privilegje të pafundme, të panumërta, Mbi bazën e çkafit, gjitha këto, dhe dikush, ku këtu, çfarë shkolle duhet me kry për me pasë këto privilegje? Duhet me kry shkollën e fjalës, la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah. Kjo na duhet. Dhe të nderuar, uh, këto janë privilegje që na duhet. E këto janë meritore. fjala la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah të bën meritor për këto privilegje e shumë e shumë tjera që unë vetëm disa i ceka sa për të ilustruar si shembull. Allah na nderoftë me këtë fjalë la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah. Allah na mësoftë që me të vërtetë në këtë dunja të ndihemi të privilegjuar. të ndihemi krenarë me fjalën la ilahe illallah, por jo arrogantë, jo mendjemadh, jo me vetëpëlqim, ngase kjo bie ndesh me fjalën la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Fjala la ilahe illallah është e vërtetë që të ngrit, por të bën modest. Është e vërtetë që të bën të privilegjuar, por të bën të matur, dhe të urtë, dhe të drejtë. Prandaj të jemi sikurse na ka cilësuar Allahu xhelle ve ala, ummeti më i mirë, më i dobishëm, më i hajrit për të tjerët. Ngase këtij umeti ia sheh hajrin edhe druni, edhe kafsha, edhe bima, mos flasim për njeriun. Ngase mësimet e Muhammedit, sallallahu sallam, janë të atilla që na mësojnë që edhe ndaj drunit që, që si me u sjellë, ndaj gjethës, ndaj kafshës, ndaj bagëtisë, ndaj shpendëve, ndaj pronës, ndaj ujit, ndaj ajrit, ndaj çdo gjëje, edhe ndaj njeriut. E gjitha këto në frymën e bamirësisë, në frymën e dashamirësisë, në frymën e humanizmit, njerëzimit. Prandaj është nder me qenë me të vërtetë vallahi anëtar i këtij umeti të madh. Allah na përmirësoftë gjendjen. Na bëftë Allahu shembull.